نحمده ونستئيله ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa la'alihi wa ashabihi wa manta biya hun bi ihsanin ila middin amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha shidda ga watan zulkada shekara ta 1444 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina a ranar litinin wanda ya zo daidai da biyar ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya kamar yadda aka saba a kowace rana irin ta yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin abu abdullahi malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 87 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na tamanin 87 a farkon babi na 14 a cikin kitabun ɗahara. babi na 14 malam ya ce babu ar-rukhsati fi tarkil wudu'i min al wannan babin zai karantar da mu ruhusa ma'ana rangwame wanda shari'a ta yi a kan barin alwalla ga mutunan da maziyi ya fitar masa idan ba ku manta ba a karatunmu na baya malam ya mana bayanin cewa idan maziyi ya fitar wa mutum to in yana da alwalla alwallar takari da aka sai ya sake wata alwalla in zai yi sallah sannan hukuncin fitar maziyin nan shine je wanke al'aurarsa ya wanke azzakarinsa gaba daya to kaga wannan shi ne hukuncin fitar mazi kenan yana warware alwalla sannan kuma ana wanke al'aura da fitarsa to anan kuma sai imamu malik ya ce shi kuma wannan babin zai yi magana a kan rangwame da aka yi a kan barin alwalla saboda fitar mazi to kaga a nan za mu fahimci cewa kenan akwai mutanen da shari'a ta musu rangwame su ko da mazi ya fitar musu to ba sai sun sake alwallah ba su tana nan a waɗannan mutane kawa ba waɗansu ba ne ba su ne irin mutanen da ake cewa salsal mazi wanda maziyi yake fitar masa a kowane lokaci ta yadda bai iya tara fitar sadin to irin wanda ya kamu da wannan ciwon to shi kam idan yi alwala ya fara sallah ko da maziyin ya fito shari'a ta masa rangwame ya ci gaba da sallarsa har zuwa ƙarshe ba zai je ya sake alwala ba mun fahimta wanda ya zama salsal mazi kenan to shi ne abinda imam malik yake nufi a wannan babin haka manyan malamai da dama wanda suka yi wa muwadda sharhi haka suka yi bayanin cewa wannan shi ne manufar imam malik a wannan babin ai alkhariju min fasadin wa illatin fala wudu'a fihi inda malik wa ulama'u baladihi shine mutumin da mazi yake fitar masa saboda wata illa da kuma wata cuta suka ce babu alwala a wurinsa wannan kuma shi ne abinda imam malik yake a kansa da kuma malumman garinsa su ne malumman madina mun fahimci babin ko to kala maluku kala yahya kala ubaidullah haddathani yahya an malikin an yahya ibn sa'idin an sa'id ibn al-musayyif annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu faqala inni la al-balala wa ana usalli afa ansarifu faqala lahu sa'idun law sala ala fakhzi man saraftu hatta aqdiya salati imam malik rahimullahu ta'ala ya karɓi wannan hadisin daga wajen malaminsa yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karɓo daga malaminsa sa'id ibn al-musayyif annahu sami'ahu cewa shi sa'id ya ji wa rajulun yas'aluhu faqala wani mutum yana tambayar sa'id ibn al-musayyif a shi wanda yake ruwaito wannan hadisin sa'id ibn sa'id yahya ibn sa'id shi ne yake ba mu labarin cewa ya ji wata rana wani mutum yana tambayar sa'id ibn musayyif faƙala ya ce inni la'ajidul balala wa ana usalli ya ce ni nakan ji lema a jikina wa ana usalli alhalin ina cikin sallah afa an sarifu shin zan yanke sallata ne idan na ji wannan lemar in je in wanke in dawo in sake kabbara wata tonin da ya ce yana jin lema abinda yake nufi shi ne yana jin lemar maziyi in ya fita a jikinsa alhali yana cikin sallah shi ne yake tambayar sayar ibn sashin zai yanke sallar sani ya je wanke ya dawo wa qala hu sa'idun sai sa'id ibn musayyib ya ce masa lausala ala fahizi da zai gudana a kan cinyata man saraftu hatta biya salati Ya ce ba zan yanke wannan sallah ba har sai na ƙara wannan sallah kaga kenan fatawar da yake bashi shine kare yanke sallarsa har sai ya gaba kaga kenan ba zai je ya sake alwala ba sai ya gama wannan sallar tare da cewa kuma mazi ya fitar masa to wannan shine mai salsal mazi kamar yadda muka yi bayani a farko shi ko da yana cikin sallah ne fitar masa ba zai yanke ba zai ci gaba da sallarsa har ya je ƙarshe mun fahimta wannan kuma shine mazhabin Imam malik cewa anna ma kharaja min maniyin aw mazin aw baulin ala wajhin salsal la yanqudu tahara imam malik yana cewa duk mutunan da maziyi ko maniyi ko fitsari yake fitar masa ba tsayawa ba control to irin wannan fitar maniyin ko fitsarin ko maziyi ya ce baya warwar alwallah baya warwar alwallah kala wa ni an malikin an saltin ibn eh, zubait annahu kala sa'altu suleiman ibn yasarin anil balala ajidufu fa kala za? ma ta thawbika bil wa alhu anhu a wannan ruwayar imam malik ya karbo daga salt ibn Zubaid. annahu kala yake cewa sa'altu suleiman ibn yasari yace na tambayi suleiman ibn yasari anil balala ko anil balali ajiduhu na tambaye shi game da lema wadda nike ji a jikina ma'ana nan lema yana nufin mazi shi sa maluku ya kawo shi a nan ciki faƙala sai ya ce masa in ba ma ta hata taubika ka yayyafa ruwa a jikin tufafinka wa alhu anhu shi kenan sai ka watsar da tunanin sai ka wurgar da wannan lema da kake ji tunaninta kawai ka yi kamar baka ji komai ba to sai ka ci gaba da sallar ka a haka kaga anan shi ma dai bai ce aje a sako alwala ba to wannan shine hukuncin mai salsal mazyu kuma shine hukuncin mai salsal baul ko kuma salsal mani ko kuma salsal ri duk zai ci gaba da sallarsa ko da wannan abin da yake fitar masa ya fita mun fahimta shari'a ta masa rangwame ne maliku ya ce babu ar rukusati fitar kilwudu babu rangwamen da aka yi game da ainihin barin alwala ga wanda masu ya fitar mawa sai ka ce wannan wanda ake nufi a nan ne wanda yake fitar masa ba tare da kontrol ba mun fahimta Allah ya samu dace babul wudu'i min masil barj maliku yace babi na gaba zai karantar da mu sake alwalla min masil farji idan mutum ya shafi al'aurarsa idan mutum yana da alwalla sai ya shafi al'aurarsa to alwallarsa ta warware sai ya sake wata shi ne abinda wannan babi zai karanta da mu ƙala haddasani ya haya an malikin an abdullahi ibn abi bakirin ibn muhammad ibn amru ibn hazmin annahu sami'a urwa ibn zubair ya ƙulu alamar wana wana ibn alhakami fatazakarna ma ya kuni min fa qala marwan wa min mass adh alwudu faƙala urwatu ma alimtu hadha fa qala ibn al-hakami akhbaratni busratu Bintu, safwana annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza zakara, hufal ya tawabba. imamu malik ya karɓi wannan hadisin daga abdullahi ibn abubakar ibn muhammad ibn amru ibn hazmin annahu sami'a urwata ibn zubair ya ji urwa ɗan zubairu ya ƙuli yana ba da labari yana cewa da kaltu alamar wana ibn al-hakami urwa ya ce wata rana na shiga wurin marwan ibn al-hakami ibn abil asi ibn abi umayya al-umawi al-madani wanda yana ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya ya yi ja ya yi gwamna a ƙasa a madina shi marwan ibn al-hakam to wata rana urwa ɗan zubairu ya shiga wurinsa da ya shiga sai suka tattauna fata zakar na ma ya kunu min hudu sai muka yi muzakara mana suka tattauna tattaunawa irin ta ilimi akan abubuwan da suke warware alwalla faƙala marwanu sai marwan yake cewa wa min masjid zakari alwudu sai marwan ya ce to cikin abubuwan da ya kawo wanda suke warware alwalla din sai ce wanda ya shafi addakarinsa zai sake alwalla shafa nan bila ha'ilin ba tare da wani makangi ba ba tare da wani makangi ba kaga idan mutum yana sanye da tufafinsa ba shi ake nufi don tufafi ya kange shi na ana nufin wanda ya shafi azzakarinsa da hannunsa mu ba sharatan bi batalil khaffi da ainihin nan cikin tafin hannunsa kamar yadda malamin fiƙi suke bayani koda da ɗan yatsa ɗaya ne suka ce kai koda da irin shiddani ɗin nan ne inda yana motsi to inda ya shafi azzakarinsa kai tsaye ba tare da wani makangi ba to alwalarsa ta warware haka shi da ibn al-hakam ya kawo cikin abubuwan da ke warware alwallah faƙala urwatu sai urwa ya ce ma alimtu haza sai ce tuni kawo ban san haka ba ban san cewa in mutum ya shafi al'aurarsa alwallarsa ta warware ba faƙala marwanu ibn al-hakami ni busratu bintu safwana annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul sai marwana ibn al-hakam yace to ai kauni akhbaratni busra bintu safwan yace ni kawo busra bintu safwan ta bani labari ita busra sahabiyatun sahabiya ce sahabiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laha sabiqatun wa hijratun tana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci farko-farko kuma ta yi hijira daga makka ta koma madina lokacin da manzan allah ya hijira ta rayu har zuwa lokacin gwamnatin sayid na mu'awuya a lokacin allah ya mata rasuwa malamar marwana ce ibn al a cikin wannan hadisi sai marwan ya ce ni kaukaji busratu bintu safwan ta bani labari annaha cewa ita sami'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu ta ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa idan massa ahadukum zakarahu falyatawabba manzo Allah ya ce idan ɗayanku ya shafi al'aurarsa falyatawabba to ya sake alwalla in yana da alwalla wannan alwalla ta warware sai marwa sai alhazin sai shi wannan ya sunansa marwanu ibn al-hakami sai ya kawo wannan hadisin ya fada ma urwa dan zubairu kaga ya kawo shi ne a matsayin hujja da dalilinsa na cewa shafa al'aura yana warware alwallah mun fahimta kuma daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاس عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاس أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد ابن أبي وقاس فاتكت فقال سعد la'allaka masista zakaraka ƙala faƙultu na'am faƙala ƙum fatawabba faƙumtu fatawabba'atu sun marajatu imam malik ya karɓo wannan hadisin daga ismail ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi ƙasi shi kuma ya karɓo daga mus'ab ibn sa'ad ibn abi ƙasi annahu qala shi mus'ab din yake cewa wata rana na kasance ina rike da alqur'ani ga sa'ad ibn abi waqas ya rike ma sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas din mun san shi sahabi ne yana ma cikin alashratul mubashirin bil janna to wannan shi mus'ab din ɗansa ne sai rike masa mushaf alkur'ani kenan yana rike da shi shi kuma yana karatu to yana cikin wannan halin sai ya so su al'aurarsa shi ne fata kaktu sai ya so su al'aurarsa faƙala sa'adu sai sa'ad ya ce masa la'allaka masista zakaraka kai ko ko ka shafi al'aurarka ne ƙala faƙultu na amsa ya ce e na shafi al'aurata faƙala sai sa'ad ibn abi wa ƙasin ya ce masa kumfata wadda to je ka sake alwalla sai ya ce faƙumtu sai na tashi wata wadda tu na je na sake alwalla sun marajatu sai na dawo fadalla zalika ala amali sa'ad wa huwa ahadul ashiratu bi hadisin naqbi bi masjid bakari wannan sai nuna mana cewa mazhabin sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin 'yan aljanna goma ɗinnan wanda manzon Allah ya faɗa lokaci guda mazhabinsa shine warwarewa alwalla idan an shafi al'aura idan an shafi al'aura wannan shine fahimtarsa shi ma sa'ad ibn abi waqas mun fahimta ƙala wa ne an malikin an nafi'in an na abdullahi ibn umar kana ya masa idza massa ahadukum dhakarahu faqad wajaba alayhi wudu maliku ya karɓo daga nafi'u maula ibn umar An na abdullahi ibn umar cewa abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yarda kana ya ƙulu ya kasance yana cewa idan massa ahadukum zakarahu idan ɗayanku ya shafi al'aurarsa faƙad wajaba ba alaihil wudu alwalla ta zama wajibi a kansa Tunda da ya ta zama wajibi kenan a wurinsa ta warware wannan alwallai mun fahimta wannan ruwayar ta imamu malik imamul bazzar ya irin ta daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yarda wanda a can ya ɗaga ta zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙala wa haddasa ni an malikin an hisham ibn urwata an abihi annahu kana ya ƙulu man massa zakarahu faƙad wajaba alaihi lodu Maluku ya karɓo daga malaminsa hisham ibn urwata an abihi shi kuma ya karɓo a wurin mahaifinsa mahaifinsa shine urwa ibn zubair cewa yana cewa man massa zakarahu faqad wajaba alaihi alwudu urwa yace duk wanda ya shafi al'aurarsa alwallata wajaba kansa. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى walakin ni a hayanan a masu zakari fa'ata wabdau maliku ya karɓo daga imalaminsa ibini shahab a zuhuri shi kuma ya karɓo daga salim ibini abdullah salimu ɗan gidan abdullahi ɗan umar annahu ƙala salim yake cewa ra'aitu abi abdullahi ibini umar cina na ga mahaifina abdullahi ɗan umar yagtasilu yakan yi wanka wanka nan na janaba yake nufi wanka na ibada summa ya tawabba'u idan ya ƙara wankan ya fito to kuma sai in ga yaji yayi alwala fa qultu lahu yace sai da ce masa ya abati ya mahaifina amma yajzika al-ghusl min al-wudu'i shin wankan da kake yi bai isar maka game da alwalla ne na ga in ka fito kuma sai ka sake alwalla a kunga ai idan mutum yana wanka yana yin alwalla a ciki wannan alwallah tana isa mutum ya yi sallah da ita to shi salim ya san haka to amma sai ga abdullahi dan umar kuma in ya fito sai ya tafi ya alwalla wani lokaci sai ya tambaye shi ce shin alwallan nan ta cikin sallah ko wankan da ka yi ɗincan bai isar maka akan alwalla in ka fito sai ka sake alwalla Ƙala bala sai ce yana isar man walakin ni sai dai abinda ke faruwa a hayanan wani lokaci a masu zakari fa'ata wadda'u wani lokaci ya ce yakan shafi al'aurarsa to wannan sai sa in ya fito sai ya alwallah kun gane ma'ana idan ya yi alwallah a cikin wankan to bayan ya ƙara alwallar sai kuma saboda wankan da yake sai ya shafi al'aurarsa to saboda wannan shafar da ya ma al'aurarsa a wurinsa alwallar ta kare to bai sake wata a cikin wankan sai ya bari sai ya fito waje sai ya zo ya sake alwallah kun fahimci matsalai. don haka kenan idan ma mutum yana wankan janaba zai yi alwallah kun ga alwallon na ya kusan ita ce aiki da nawa a cikin wanka da ita ake farawa ko bayan mutum ya wanke al'aurarsa da wurin kazanta ya wanke hannun sai ya alwalla daga nan bayan ya yi alwalla sai ya zo ya wanke kansa ya wanke sauran jikinsa to idan ka gama wannan alwallar har ka kara wankanka ka shafi al'aurarka ba to yanka fito za ka iya sallah da wannan wankan amma idan ka shafi al'aurarka to abdullahi dan umar yana ganin alwallaka ta kare da haka yanzu ka fito waje sai ka sake wata alwallaka mun kai sallah mun fahimta qala wa haddathani an malikin an nafin an salim ibn abdullah annahu qala kuntu ma abdullahi ibn umar fi safarin fara'aituhu ba da an ɗala'ati shamsu ta wadda sun masalla ƙala wa ƙulci lahu inna hadihi la salatun ma tusalliha ƙala inni ba da an tawaddatu li salatin subhi masistu farji thumma nasitu an atawadda fatawaddatu wa uku li salati Maluku ya karbi wannan hadisin daga malamin sanafi maula ibn umar an salim ibn abdullahi shi kuma nafi'u ya karɓo daga salim ɗan abdullahi ɗan gidan abdullahi ɗan umar annahu ƙala ya ce shi salim ɗin kuntu ma abdullahi ibn umar shi wata rana na kasance tare da abdullahi ɗan umar fi safarin a wata tafiya da abdullahi ɗan umar ya yi ya ce fara aituhu ba da an ɗala'ati shamsu sai na ga abdullahi ɗan umar <clears throat> bayan rana ta fito tawadda sai na ga ya ji ya yi alwallah sun masalla sai ya zo ya salla salla a su ba ke ƙunci na hu sai ɗan ya ce masa inna hadhihi la salatin ma kunta tusalliha sai ɗan ya ce wa mahaifinsa abdullahi dan umar wannan sallar banga kana yin ta ba amma yau na ga kayi ta ce. kun fahimta kaga wannan yana da cewa duk lokacin da kaga wani malami ko wani jagora yayi wani aiki wanda ka kasa fahimta sai ka tambaye shi wannan abu da kai mine ne ina dalilin yansa? sai ya kawo maka hujja shi kenan to sai ya tambaye shi wannan sallar banga kana yanta ba to ya aka yi ka ta ta mice ce ƙalis sai abdullahi ɗan umar ya ce masa inni ba da an tu bi salatin subuhi ya ce lokacin da ne alwala zan yi sallar asuba da asuba ɗin masistu farji sai na shafi al'aurata kafin yi sallar asuba ɗin sun situ sai kuma ya manta ya je sallar a haka ka ga a wurinsa tunda da shafi al'aura tana warware alwallah kamar ya yi sallah ba alwallah kenan to yanzu da ya tuna fata waddatu shi ne sai je ya sake alwallah wa uttu salati ya ce sai na sake wannan sallar saboda aicin ya yi ta babu alwallah mun fahimci wannan to wannan shi ne hukuncin shafa al'aura game alwalla kamar yadda imam malik ibn anasin ya kawo hadisin busra sannan ya kawo mana aikin sa'ad ibn abi kasin sannan ya biyo da aikin abdullahi dan umar da urwa dan zubairu da ah, abdullahi dan umar da urwa dan zubairu to ba su kadai ba a cikin sahabbai kamar yadda ibn abdulbar annumari ya kawo a littafinsa al'istiskar sharhin muwadda ya kawo waɗansu sahabbai cewa su ma ji suna da irin wannan fahimtar kamar sai na umar allah ya ƙara masa yarda fahimta ke nan kamar shi abdullahi ɗan umar ɗin mun ji bayanansa a nan akwai sai na abu huraira shi ma yana da wannan fahimtar sannan akwai barrawo ibn azib sahabi ne shi ma yana da irin wannan fahimtar sannan zaid ibn khalid al-juhani shi ma sahabi ne jabir ibn abdullahi yana da irin wannan fahimtar sa'ad ibn abi waqasim ko anan mun ji bayaninsa shi ma yana da irin wannan fahimtar a cikin tabi'ai kuma ibn al-Bar ya ambaci waɗansu daga cikin manyan malamai a tabi'ai cewa fahimtar su kenan kamar shi sa'id ibn al-musayyib wanda imam malik ya kawo waɗansu bayanan shi anan da abdurrahman ibn harmala shi ma yana da irin wannan fahimtar da hatim ibn ismail da a cikin tabi'ai duk suna da irin wannan fahimtar cewa idan mutum yana da alwalla ya shafi al'aurarsa alwallarsa ta warware shi ya sanya za mu ga idan mun duba littafai wanda aka gina akan mazhabin malikiya tun daga ahalari har zuwa iziya ishmawi risala har askari har zuwa muktasar khalil duk in sun zo suna tattauna abubuwan da ke warware alwala suna saka wannan cewa idan mutum ya shafi al'aurarsa da nan cikin tafin hannunsa ko da gefen 'yan yatsunsa haka nan ciki kenan haka to duka alwallarsa ta warware suka ce ko da da ɗan yatsa ɗaya ne suka ce ko da ɗan yatsan nan wanda yake karuwa ɗinnan ne shidda ne inda da cikin tafi ne banda bayan tafi ke da. mun fahimta kuma idan ya zamantu ya yi shafar ne biduni ha'ilin ba wani makangi tsakani idan ta saman tufafin mutum ne wannan alwalas tana ne mun fahimci wannan kuma wannan shi ne zahirin abin da mazhaban malikiya ta tafi a kansa allah samu dace ba ma son mu dinga kawo maganganun waɗansu malamai saboda muna karatun mu waɗani mun fahimci wannan akwai waɗansu akwal wanda su kuma an duba waɗansu littafai za a ga abubuwan da malamai suke faɗa amma dai a mazhabin malikiya magana ƙwara ɗaya ce cewa idan mutum yana da alwala ya shafi al'aurarsa to wannan alwallarsa ta warware babu alwudu'i min qublatir rajuli imra'atahu babi na gaba imamu malik ya ce zai yi magana akan yin alwalla ga mutumin da ya sumbanci matarsa mutumin da ya sumbanci matarsa in yana da alwalla wannan alwalla ta warware sai ya ji ya sake wata ko kuma ya shafe ta in yana da alwalla to wannan alwalla ta warware sai ya je ya sake wata mun fahimci wannan ƙala haddasani ya haya ko kuma kafin nan wannan babi da muka fita yana maganar idan mutum ya shafi al'aurar zai sake alwalla to idan mace ta shafi al'aurar ta fa alwallar tana nan ko ta warware Na. tambaya ce nake na? eh tsari ka ce na an bai shiga ba tarara wajen abin da ya ce akwai mai sabanin wannan fahimtar tashi na'am eh shi ne ce a mazhaban malikiya akwai sabanin malamai idan mace ta shafa al'auratta waɗansu a malikiyan ma waɗansu suna gani alwalar ta warware waɗansu kuma suna ganin alwalar ta nana waɗanda suka ce ta warware ɗin su ma sun yi saɓani waɗansu ce sai in ta sanya ɗan yatsan ta ciki amma don ta shafi al'aurar ta sama kawai suka ce alwalata na nan allahu alam to babu wudu'i min ƙublatin rajin imra'atuhu ƙala haddasa ni yahaya an malikin an ibin shahabin an salim ibin abdullahi an abihi abdullahi ibin umar annahu kana yaqulu qublatur rajuli imra'atuhu aw jassuha bi yadihi min al mulamasa faman qabbala imra'atuhu aw jassaha bi yadihi fa alayhi al wudu imam malik ya karɓo daga malamin sa ibn shihab az-zuhri shi kuma ya karɓo daga salim ibn abdullah dan gidan abdullahi dan umar an abihi abdullahi ibn umar shi kuma ya samu daga malaminsa abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda annahu kana yaqulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa qublatur rajul imra'atuhu sun bar mace sun bar mutum ga matarsa awjassuha biyadihi ko kuma shafarta da hannunsa Min mulamasa yana daga cikin almulamasa shafar da Allah ya yi magana a kanta a cikin alkur'ani a suratun nisa'i da Allah ya ce aula mastumun nisa'a mun fahimta to ya ce yana ciki to kawo yana ciki ayyalwallah ta ware kenan da aka yi ce man ƙabbala imra'atahu duk wanda ya sumbanci matarsa bayan ya yi alwalla aujassa ha dihi ko ya shafe ta da hannunsa fa alaihi wudu abdullahi dan umar ya ce sai ya sake alwalla lintiƙabihi domin alwallar tawarware domin alwallar ta wannan ya ce fatawar abdullahi dan umar wabihi qala ibn Mas'udin, abdullah dan mas'udin ma haka yake fada wa jama'atun min at-tabi'in da kuma malamai da yawa a cikin tabi'ai wal lays da imamul lays wal a'immatu salasa da kuma manyan malaman mazhabobin nan guda uku cikin su da sun tafi akan cewa idan mutum ya sumbanci matarsa ko ya shafe ta to alwallarsa ta warware mun fahimci wannan to a mazhabin malikiya sai suka kasa shafa gida hudu ko suka ce biyu suna warware alwallar ɗaya mustahabbi ne in an yi ta a sake alwallah biyu kai afuwa biyun farko masu warware alwalla shi ne inda mai shafa ya shafi matarsa da niyyar ya ji daɗi to kuma da ya shafar sai ya samu jin daɗin suka ce wajibi ne ya sake alwalla na biyun wanda ya da niyyar ya ji daɗi ya shafa da niyyar ya samu jin daɗi to sai bai samu jin daɗin ba kuma da ya shafar wajibi ne ya sake alwalla mun fahimta sai na uku wanda wannan na biyu ne ce a na biyu wanda bai yi da niyan ya samu jin daɗi ba to sai kuma ya samu jin daɗi wajibi ne ya sake alwalla na uku wanda bai yi da niyyar ya ji daɗi ba ko bai samu jin daɗin ba mun fahimta wanne ne na hudun shi ne wannan na fara ko wanne ne na uku ya shi ne na fara yanzu da mun samu iktilak na ɗaya wanda ya yi niyyar jin daɗi sai kuma ya samu jin daɗi na ɗaya ke nan ku sai na biyu bai zo da niyyar ya ji daɗi ba sai kuma ya samu jin daɗi waɗannan biyun za su yake alwalla sai na uku bai da niyyar ya ji daɗi ba ko bai samu jin daɗin ba to ai akwai sauran guda na? ai na faɗi wannan a alaikun sara wanda malami ne ya mm. wanda na faɗi shi a shirya da biyu da na faɗa na? ta yi ku kenan su kuma hudu ne eh ko bai samu ba yauwa shi ne da hudun ko yauwa haka ne haka suke wanda bai niyyar jin daɗi ko bai samu jin daɗin ba sun zama hudu to haka su to kaga shi wannan suka ce mi ba sai ya sake alwallah ba wancan na uku shine suka ce mi mustahabbi ne ya sake alwallah su kuma waɗancan biyun farko wajibi ne sake alwallah mun fahimci wannan to a ƙarƙashin wannan bayanin mutum ne ya yi alwallah sai suka ɗan samu saɓani da matan shi sai ya falla wata mari ya taba ta kome bai taba ta ba a lullar shi da nan eh to da wace riya ya na? na? lullar shi da rufu? saboda ai ba da shi ba ba sadda da kowace niyya ya ba eh, kare shi ba ba sadda niyyar shi ba to to wanda to kaga a karkashin wannan mutum ne ya yi alwallah shi ma zai to masallaci sai cewa ta shi bi min waya tare da Allah to wajen miƙowa sai ya taba hannunta wajen amsa alwala shi da nan saboda bi eh bai niya ba to ya ce an tambaye shi ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba in bai ji daɗi ko yi ba ba yi alwallar shi danan in kawai ji daɗi to zai yi mi sai hau ko ba ya sake alwallar ya sai ya sake aljiyu ya sake alwallar ya sake yawai ta to haka sai kawo waɗannan maganganun a kan abin da ya shafi abin ga shi a mazhabar shafi'iyya shi bai sa wani shararin jin daɗi ba kawai da ka taɓa mace kayan alwallah sai ka sake alwallah shi yana ganin imamun shafi yana ganin mutum ko ɗaya shi ya taɓa ya yi alwallah ya ce maɗe shi miƙo ala miƙo ya sunanta waya ta misali wajen miƙowa sai ɗan taɓa hannunta ya ce sai ya ji ya sake alwallah ya dawo ya ce ko da ɗan yaya ya taɓa ta ya ce kai ko silin gashi ɗaya ya taɓa ko haƙori kaga duk wurare ne su wanda ba ma jin daɗi ake ba an taɓa su haka mai askari ya tafi akan wannan ƙaunin na imam na shafi'iyya za a ga ya kawo su a cikin littafinsa askari to kaga wannan su suna ganin cewa akwai malaman da suna ganin cewa wadda ake tabawa a jida alwala ta karanta warware sai matar da a al'adance in an taba irin ta ana jin daɗi a ɗabi'a ta ɗan adam kaga a ɗabi'a ta ɗan adam mutum bai samun jin daɗi don ya taba diyarsa to da ita ko mahaifiyarsa ko 'yar uwarsa ko yarinya ƙarama. kaga wannan duk dabi'a ba ta nuna cewa ɗan adam normal ɗan adam zai yi wannan dan ya samu jin daɗi to su suna kallon irin wannan ba a cewa an samu jin daɗi dan haka ba a warware alwala dan an taɓa su wannan ne duka babi ne na ijtihadi na malamai amma dai su nasi abin da ya zo maganar shafa ake allahu alamu allah samu dace su wannan shine abinda malikiya suka tafi a kansa to sai ya ce wa haddasani an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn mas'udin kana yaqulu min qublatir rajuli imra'atuhu alwudu abdullahi dan mas'udin yana cewa idan mutum ya sumbanci matarsa to bai sake alwala shi wajen sumba ba sa wani sharadi ba me yasa ba sa sharaɗi wajen sumba ba Yau, sau da ta sun ba da inda aka yi ta galibi ana yin ta ne da niyyar a samu jin daɗi ka hala wa haddasa ni an malikin an ibn shahabin annahu kana ya ƙulu min ƙublatin hu al alwudu maliku ya karɓo daga ibn shahab a Zuhuri cewa ibn shahab a zuhuri yana cewa idan mutum ya sumbanci matarsa in yana da alwalla to zai sake wannan alwalla ta warware to wannan shine kuma babin da ya magana akan abin da ya shafi shafa cewa tana warware alwalla a fahimtar mazhabi a fahimtar imam malik da kuma mazhabarsa akwai waɗansu manganu daban wanda waɗansu malamai suka yi wanda ba na cikin wannan mazhaba ba amma dai a mazhabar imam malik shafa tana warware alwalla mun fahimta to Allah ya samu dace to wannan kuma shine karshen abubuwan da Imam Malik ya tattauna wanda suke da alaka da alwalla idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga abin da ya shafi wankan janaba in Allah ya so a kira sallah wa alaikum salam na'am eh to bara kira sallah kamar na'am ana hmm. a shi a musulunci ya idan aka zo magana galibi akan yi magana akan kalli a galabiya abinda ya fi rinjaye kaga da allah ya zo maganar sata sai aka ce namiji in barawo ya yi sata a yanke masa hannu ta wannan bai na cewa banda mace barauniya amma mai ya allah ya ce barawo namiji saboda in aka kama barayi ɗari to kusan tamanin duk maza ne za a ga ashirin su ne mata ko ba haka bane ba to shi sanya tun da maza su suka fi sai aka faɗe su amma wannan bai na cewa mace bata ta ciki da aka zo wajen zina sai aka fara da mace me ya sanya saboda ita kuma zina ba ta yiwuwa a yi ta sai da yardar mace tutun da sai ta yadda sannan za a yi sai aka fara da su amma bai nufin cewa namiji baya ciki to kamar haka ne wannan da abubuwan da muke faɗa da namiji da mace duk suna ciki mun fahimta nan da ake cewa in an ce alwallan namijin ta warware to kuma suna cewa ta macen ita ma ta warware ita ma sai ta sake alwallon <laughs> mun gane to Allah samu dace to alhamdulillah ina ganin anan za mu sa insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu <clears throat> sati mai zuwa za mu tashi abin da ya shafi wankan janaba kenan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladi kusuran da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya ce mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata a ƙarshe kamar yadda muka sani ko muke gani kuma kamar da kullum muke ta bayani wannan karatu da muke yi allah ta'ala ya sa masa albarka ta hanyoyi da dama amma dai daga cikin hanya ta sabo-sabo wadda nake so na yi magana a kanta shine yadawar da ake yi musamman ta kafafen sadarwa na zamani to idan kawana yadawa to yanzu yana da kyau mu sani cewa karatun ba namu ne mu kaɗai ba kenan kenan bayan mun yi nan akwai wanda za su iya gani daga nesa to su ma kuma za su iya shiga cikin karatun kuma su amfana bakin gwargwado to shi dama duk karatu idan ya zama to irin haka ne to za a ga akwai waɗanda su daga nesa suke to su ma za su iya shigowa ko su ba da shawara ko wani abu kamar haka nan alhamdulillah kamar yadda muka sani shi malam yusuf shi yake wannan jihadi wanda jihadi ne ba ɗan ƙarami ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa in ya faɗi hadisi to wani lokaci yakan ce wanda ya ji ɗin ya ɗauka ya je ya sanar da wanda bai ci ba wani lokacin ya faɗi hadisi sahabban da ke wurin wanda ba za su iya rike abin da aka faɗa ba sai su nemi a rubuta musu sai manzo Allah ya ce ku rubuta mashi sai a rubuta mai sai je ta yadawa kuma yana ci to kaga wannan aikin yaɗawar aiki ne wanda yana da asali kuma yana da muhimmanci to kuma kamar yadda ce shi malam Yusuf shi yake wannan aikin to yanzu bi ne ita ta riga ta dunkule ne ta zama ta zama wuri guda ta zama wani ɗan karamin ƙauye abinda ake dinnan yanzu ba inda ba zai iya shiga cikin duniyan nan ba su wani wuri ma an ka ji shi sai kai ka tsaka kana mamaki akwai wani bawan Allah ka katsina yake amma suna zuwa doso can cikin Nijar ne can in ka tafi can suna zuwa ayyuka irin ayyukan kafintiri din nan suke zuwa to shi da ya dawo ta rana muka haɗu da shi da fi sati ɗaya ba yana ji da muka yi maganar nan da yake ce mun kawai ya je wani wata majalisa a can dosa kawai sai ga wani ya kunna waya ana kallon karatun da ake ana shi ya kara leka ya ga shin ni ne ko ba ni ne ba sai yana ta babaki dai tabbatar ni ne bai ce musu ya san mutunan nan ba bai ce musu koyo ba shi ma sai zauna aka kalla ya ban mu abin a zuciyarsa to shi ne bayan ya dawo yake gaya mu shi ma yana shakku wai ni ne da <laughs> saboda yana babaki ah, haka ne ko ba haka din bane ba to kamar yadda nace kaga abin yana tafiya to gaskiya akwai yan uwa wanda suka dinga ba da shawara daga nesa din wanda kuma na kalli shawarar su din kuma insha Allah ta'ala za mu kokarin tabbata ta din in muhamma wani karin bayani ya samu to abin ga shawarar da yawan mutane suke bada wanda suka yi mun magana suna bada da shawarar cewa karatun ya dinga tsayawa awa daya ya dinga daukar minti 60 saboda saukin saukewa da kuma saukin zama a kalladin kun san yanzu abubuwa mutane sun masu abubuwa sun mutane yawa so wani ya zauna idan awa ɗaya ne kila zai iya ba da lokaci ko ya kalli rabin awa in an jima kuma ya zauna amma to da ya wuce awa ɗaya ɗin nan sai ya sai ya ɗan ta wajen kallo ɗin da kuma ba wajen sarkewa ɗin to kaga wannan shawara ce mai kyau to da wannan nike cewa mu da ke nan din mu yi haƙuri mu kalli waɗancan 'yan uwa na su wanda suna amfanuwa da karatun amma daga nesa da haka abinda nake cewa karatun insha Allah ta'ala za mu dinga ya ɗaukar na awa ɗaya ne to kuma ba zai yi ba mu ce in an gama ɗauka ɗin mu datse mu ci gaba domin kuma waɗansu suna bibiya ɗin so in Allah ya yarda karatun zai dinga tsayawa awa ɗaya in akwai wani ƙarin bayani to za mu iya yin shi ko da bai shiga cikin karatun ba shi amma dai shi madarar karatun insha Allah ta'ala daga sati mai zuwa awa ɗaya ne wannan shawara ta farko nan wadda insha Allah ta'ala za mu aiki da ita kuma yana fatan duk wanda kenan zai ba da goyon baya akan haka ne to sannan sai na biyu saboda duk da dai shi na san malamin su yana nan barin su yana nan barin su to da yawa suna ba da shi tun wani lokaci in kai da lodin din wannan to kila sai ka gama kallo sai ya ga cewa an daɗe da yinsa ko kuma kila akwai wanda ya kamata ya kalla kafin ka kalli wannan to suna ba da shawarai ko dai a dinga fadar kwanan wata ko wani abu kamar haka nan to shi ma insha Allah ta'ala din za mu dinga fadar kwanan wata da nan ba din a farkon karatu sannan shawara ta uku da yawa waɗansu sai suna cewa a ina ake karatun tun da ba faɗin sunan gari akwai wani daga gombe yana cewa wai a yara ake karatu biyu to suna tambaya to su ma muna ganin za mu karɓi shawara su insha Allah farkon karatun za mu faɗi masallaci da kuma gari in Allah ya so ya yadda muna fatan Allah ta'ala ya ƙara sa mu abin albarka shi karatu irin wannan eh, kamar yadda na faɗa can kwanakin baya fa'idar daukar ne za a ci ko bayan shekara nawa ne karatun nan yana nan so ga ba ma har mu mutu karatun yana nan ana amfanuwa da shi fa'ida ta farko kenan sannan fa'ida ta biyu din yaɗuwar abu yaɗuwar abu yaɗuwar abu sai ga mutane dubbai ɗaruruwan dubbai sun yi musharaka wajen kallon abu to kaga wannan ayabin alkhairi ne a ce daga inda kake wani alkhairi yana yaduwa so insha Allah ta'ala za mu dauki waɗannan matakan kuma babban abin da ya sanya da nake ƙara jin daɗi kuma nake gode ma Allah kun ga malamin su ba wanda ya sa ban wasan lokacin da ya fara ba a masu akwai wani masallaci a katsina yan kwamitin masallacin suka zo suka samun suka ce ya za a yi na ce me ya faru ina malin su da ke wannan bayanan duka shi ka yanke shi baya ciki ko wannan yana yi mana nemuna da sai ya zo yake ce sai yan kwamitin suka suka ce min akwai wani malami yana karatu a masallacin to malamin suka ce ya sa dokoki cewa inda yana so ya ci gaba da karatu masallacin sai an so waya babba wadda za a dinga streaming online sai an so kaza sai aka da yi lissaya wajen 200,000 da wani abu su goma masallacin suna ganin ba su da kudi to suka zo na ce to ɗan kuna son a su gaba da karatu tun da ya sa sharaɗi sai ku tara kuɗi ku so a su gaba da yi su kuma yana ba da shawara ku daure ku yi ɗin allah zai taimaka ku samu tun da ya sa sharaɗi kada wannan sharaɗin ya sanya a ce a makaratun a ce duk da dai shi kuma bai kamata ba a gefe guda a ce ya zo da wannan sharaɗin haka kun fahimta abinda nake so in ce mu kaga shi can wani malami ya sa sharaɗi munan ba ma sa sharaɗin ba mai komi ba ba ma san ana yi ba sai dai mawa kawai malayi su biya su gaba da yi akwai wasu shawarwarin wanda ta yi uwa suke ƙara ba da wanda wannan yana ganin za magana da shi malam yusuf biya insha Allah ta'ala don haka muna godiya ga shi malam yusuf allah saka mai da alkhairi kuma allah ya kara masa kwarin gwiwa da kuma jajircewa wajen ci gaba da irin waɗannan ayyuka na alkhairi allah ta'ala ya ɗora a mizanin ayyukansa a gobe kiyama ya amfanar da mu da dukkan masu kallo da kuma masu saurare a wannan karatu da biki wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin